Bai, ez ditugu denak elikatzen ahal, Jesus egin zituen kanako ez dihetan ez dakit zoma jende mm, hasi zituen be, ogi eta <laughs> arreinek ilan eh, Bon, uste, eh, eh, hek bezen bat inen dula, berba, berba gehiago, miak uilu bat izain da, iten du, zer, berba gehiago jende azten ditugu, hak izite lau mila jende uste dute gehiago so iten du. Zon bat, bak izu gutxi Ez dakit, ez dakit, ba, aizu gehiago, ba, zer daiz, bon, burgeren aldetik, bat emaiteko, sifri bat emaiteko, zazpin mila bosteun bat eh, eskaintzen ditugu eta urtero joiten dira eta... Boste euroren truka. Bai, eta gehitu behar dira taluak eta atzarkia eta nitakita somat... eh, afe, menua, frango... Frango, komplikatua du, baina... Eh, komplikatua? Ba, komplikatua da, baina anitz, anitz era janari behita, wara. Anaz janari mota.